music gruppoi pli fortigas infanoin. Uno el la plei besonatae homai traetoi en la moderna mondo estas tio cion oni esprimas per la angla lingva vorto resilience. En esperanto oni povas usi la vorton resistemo au resisto capablo por la ideo che homoi devas havi sufficient povon al fronti cae travivi de fioin, mal cae baroin, lau longe de sia vivo. Quancam la mondo evoluis al exterordinarei conforto cae scienzei rimedui dum la pacinta iarcento, compare con pacintai tempoi, tamen ancora ofte aperas suffice drastai strecei situazioi en la vivo de ciu homo. La pandemio de la nova cronviruso estas tipa exemplo de ocasajo quiu postulas energion, equilibron, cae forton. Ciu estas eble treini infanoin por akirado de resisto capablo ec de frua agio? Interessa scienza esploro pritio estis publicigita de la Tasmania Universitato en Australio. Ili provis el trovi kiel grupa lernado cae practicado de musico en orchestro, coruso au music bandol povas evoluigi psica in capabloin relata in al resistemo. Ili prestudis junuloin enter la decquara cae la kvina adiojaroi en tasmaniae music institutioi. Ili collectis commentoin de musicestroi cae music instruistoi cae plenumis interviuoin. Ili astudo celis taxi la acquiradon de la capablo pri grupa laboro, consentemo, cae longdaura resistopovo, flanque de la iunae lernantoi citiui tri factoroi estas essence gravae por acirado de la generala concepto de resisto povo. Relate alla capablo labori gruppe, one devas evoluigi cun laboremon ca la capablon audi ca compreni aliuloin. Nome, valorigi aliulain opinioina ca proponoina. Tion, oni devas lerni en musicae grupoi. Relate al consentemo, membroi de music grupoi devas trainigi pri la reciproca apogado inter ciui music ludantoi, porque resultu harmonia tutetsa musico. Dum la practicado, consentemo tendenzas al cresco cae accumuligio relati al long daura resisto povo, musik lernanto e balda o che la gruppa penado por bona musico postulas longan, pacienzan, attentan ca sencesan clopo dadon cele alla comuna volo. Foie necessas monatoi da provludoi, porque la tuta gruppo attingu contentigan plenumadon de iu componajo. Oni bezonas curagion cae obstinon. La esploristoe concludis che gruppa music ludado estas aparte tauga por acquirado de resisto capablo, char por musico oni activigas multain malsamen partoene de la cerbo samtempe, Audi musicon activigas centroina de plesuro en la cerbo. Ludi music instrumenton plifortigas cerbain connectoin en complexa maniero, cio favoras la memoron, corpo movain funccioin, cae aliaen capabloin. Practici musicon cun aliae homoi estigas consentemon cae malpliigas stresson por infanoi ca iunuloi, grupa music practicado estas efica maniero eduki al consentemo cae esprimado de emozioi. Ien la concludo de la Tasmaniae esploristoi.